كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام početku Molim Allah te barek ta'ala da oprosti našem bratu šerifu grijehe, da ga uvede u sve džareske baše, da ga učvrsti na pravom putu, da mu olakša odgovor polaganja danas prvog ispita i da Allah subhanahu wa ta'ala učini ga našim prijateljem u dženevskim baščama. Ono što znam za šerifa da je volio keabu, da je volio Harem, da je volio Umru i Hadž. Molim Allah da mu kabulite njegove ibadeta, nama da ostane po lijepom sjećanju, da ga se sjetimo u dovama, kao i naših šeha Jusufa Barčića, če ja uvijek ponavljam ovo njegova halka. Mi smo samo nastavili njegovu halku. A zatim, mi smo prošli put započeli priču o bitci na Kadisi. Naime, govorili smo o tome kako se sad spustio u dijelu Iraka zvano Kadsija i taj dan je dobio po, po tome naziv Jomul Hadsija, ima Reketul Hadsija, bitka na Kadsiji. Sve zbog toga što su se Perzijanci požalili svome kralju Jezdeđerdu, kako i muslimani u tom mjesecu dana, koliko je Sead sa svojom vojskom odasjeo, a Rustum nije smio da ga napadne. Dakle, Rustum nije smio da organizuje svoje vojske, nego ih čekivao, ne bili dosadlo sadu i muslimanima i vratili se onaj u Medinu. Međutim, sad je usrevo mjesec dana, a u tih mjesec dana oni su napadali njihova okolna naselja, gradove, sela, otimali hranu i tako dalje i preživljavali, a onda su ovi izvršili pritisak na jezdrđerda, jezdrđer na Rustuma, pa je došlo nekoliko onaj, e, pregovora između njega i Rustuma i e, Sada, između muslimana, dakle i Perzijanaca, jer je Rustum sve odgađaju, ne bili, dakle, postigao kako primir je, obećavao, davao, nudio i odjeću i hranu i dirheme i odnosno srebrnjake i zlatnike muslimanima, samo da ne dođe do bitke. Međutim, muslimani su ustrajali i oprkos dakle, tim nekim njegovim željama eh, do bitke je moglo doći, a sama bitka na Kadisiji je dakle, obilježila, obilježila, obilježila je velikom bitkom velikim događajem istog razloga što velik broj neprijatelja, odnosno mušrika ili međusija, po nekim procenama bilo je 120.000, neki kažu da je pratilo 80, neki 100, neki 120.000, još da je pratilo kasnije, za razliku gdje u predajama stoji da je muslimana bilo 6, 7, 9 ili maksimalno 30.000 onaj vojnika, odnosno muđahida. Sad, je na dan kad sije, kad je došao do, do bitke na Hesid, se razbolio. Imao je dva pro problema. Prvi problem je bio išijas, to jeste bolovi u leđima i drugi problem žuljevi na nogama, na unutarnjim dijelovima nogu, na ovim debelim ovdje dijelovima unutar, od putovanja i od bitaka koje je vodio prije toga. Međutim, on je ratno vodstvo prepustio Halid Arfata, zatim je postavio Džerira ibn Abdullah al bajalija sa njegovim plemenom, a njegov smo plemen prošli i pretošli put mnogo spominjali. Ali je Vukrila je vodio i Hajs ibn Mekšuh. Kaže, zatim su Kajs i Šuabe ibn Mugire preuzeli vodstvo, e, odnosno Halalte pomogli e, Sadu da ojača svoju vojsku nakon što, što je Ebu Bejde poslao iz Šama i to poslije bitke na Jermovku, a bitka na Kaci se desila ubrzo iza, iza bitke na Jermovku. Kaže Ibn Ishak, muslimana je bilo od 7 do 8 hiljada, a Rustum je imao 60 hiljada vojnika. Sve zavisno od predaja, do sam prošli put ja i pojašnjavao i spominjao. Kaže, Sad je klanjao muslimanima podne, zatim je im se obratio sa hudbom, je onaj, pručivši ili govoreći o ajetu وَلَحَدْ كِتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ صَالِحُونَ Mi smo zapisali u Zeburu nakon opomene da će zemlja pripasti, odnosno da će zemlju naslijediti moji dobri robovi. Zatim su Karije, učači, učile ajete o džihadu, sure o džihadu, a sad je donio, odnosno izgovorio četiri glasno tekbira, ako četvrtog muslimana su navalili na Perzijance. Borili su se toga dana, dakle, rekao sam kada su počeli, podne, klanio podne, onaj, obratio im se hudbom i sa tekbirima započeo bitku u podne. Pa su se borili sve do u noć. Onda se u noć smirila oba dva tabora, i muslimanski i perzijanski, pa su ujutro ponovo nastavili bitku i bitka je trajala sve do samoga, dakle, sutan, odnosno do večeri. Tako je bilo i treći dan, a četvrtog dana muslimani su već bili iznureni i ispaćeni i raštrkani im konji i konjica od koga od slonova. Dakle, slonovi su im pravili problem. Koliko je bilo slonova? Ja sam to prošli put, je liko zapamtio? Ja sam, ja sam jedan pas od pet maraka, sam rekao da će pet maraka bude znao, više ne nudim ništa, ko zna koliko je bilo slonova. 33 slona, što kaže ovaj brat, među njima je bio najistaknutiji bijeli slon, veliki slon, star, najstariji slon, među njima predvodnik krda, normalno, koji je dakle najviše je pravio problema, a muslimani su bili iskušani upravo tim slonovima. I dakle najviše se napad Uleha al-Esad i Amr ibn Ma'ad al karb Ka'ka ibn Amr, Džari ibn, ibn Abdullah Beđali, Darar ibn Khattab, Khalid ibn Arfata i mnogi drugi od ashaba, poznati ih dakle, onaj, hrabrih, oni koji su uh, se smijeli da su prostavi slonovima i dok nisu sasekli dakle, sve slonove pobili, čak i bijelog slona su ubili, uh, sve dok Slovene nisu pobeli, onaj, nije bitka dobila svoje pravo, svoje pravo onaj, obličaj, odnosno na, u korist muslimana. Taj četvrti dan se zove, dakle, kod Zevala je negdje to bilo kad je prošlo već podne. Taj dan je potom tome baš dobio Jeumul Kadisije, to jeste e, ponedljak 14. Muharrema. 14. godine pohiđe. Dakle, ja sam to spominjao, ako se sjećate, veoma je bitno da se zamisli svaki musliman kako je bilo njima u ovim uslovima i kaže, dakle ovdje Ibn Kathir, i on najviše citira Sejfa Ibn Omera, e, kaže jedna od najtežih bitaka gdje je dakle proliveno mnogo krv, gdje je upalo mnogo ljudi s jednog, i sa jedne i sa druge strane i tako dalje. Od Perzijanaca ubijeno je 80.000, a od muslimana 2.500 neki kažu 60.000, neki kažu da je ubijeno 30, pa dakle da su i sustigli još 10, 10, oni 30 koji su bili ubijeni, bili su ubijeni na samoj bitci njih, svi su bili u lancima povezani po destorca, da ne bi mogli bježati, kaže, kad pao jedan, ovi ostali bi morali da, da, da nastaje bitku, a nisu mogli, on im je otežavao, pa su lako ubijali i ovu ostalu devetorcu. Dakle, onaj ko razmisli kako je bilo njima da se bore četiri uzasopno dana, I, dakle, nije to, nije to bila kod današnja borba, napuniš šanžer ili napuniš stop ili minobacaš, tako da je pum, pum, pum, pum. Ne. Dakle, najveći teret koji podnesiš 60 kg, 2, 3, 4, koliko je kalaš težak? Koliko? 4, 5 kg, ali da je? Eto, 4 kg. Dakle, nema tu težine i ti držiš kada spustiš ga na nešto i tra, tra, tra, frr. Međutim, kod nje nije bila takva situacija, onaj kad iščitavate ove priče, odnosno kad iščitavate istoriju, vidite koliko je bilo se teško boriti i da je ovaj omjer borbi prsa u prsa bio najrelevantniji, odnosno bio je jasan pokazatelj kakve su bile vojske. Zatim su Perzijance razbježali u Ajvanu, El Kesreviju, onaj, u gradovima gdje je boravio taj Ajvan Kesrevi, dakle oko njega se okupili, međutim muslimani im nisu dali da ni tu miruju, pa je onda nakon što je Sead spremio mu što poslao ga prema Medini, Omer radi Anhu, nastario da ih goni, opkoljavao te takozvane medajne ili gradove i nasilja i ubijao ono što je ostalo od Perzijanaca. I Omer radi Anhu, Omer radi Anhu je izašao van Medine o, onaj, ispitujući, sluškujući, malo ko da dođe od glasnika da ispriča Omer radi Anhu. Jedan je od tih glasnika došao i on priča Omer, ne znajući ko je Omer. Kaže muslimanstvo pobijedili kad sija je osvojena, plin je osvojen, tako dalje, tako dalje. Onaj, muslimanstvo dokazalo s time svoju snagu. I Omer je sa njim išao unutar, vraća se u Medinu sa njim i on kako ulazi, Omera selame onaj Medinlije, ja je Mir al-Muminin. I on se okrenje njemu kaže, pa što nisi rekao, ja stije Mir al-Muminin. Kaže, Omer, nije to bitno, bitno, ja kaže, Haber koji si mi donio. <clears throat> Malo prije sam rekao da je sad bolovo od Išijasa i od onaj, Žuljeva, a on je oženio ženu od koga? Od Musene ibn Harse, Selma bint Hafs. I Selma bint Hafsi znala, dakle njegova žena sa njim, sa njim je zadno, zajedno u šatoru i ona zna kakva je njegove stanje. I ona kad je vidjela kako muslimani se pati, kako, kako, kako je došlo na nerealne bitke brojem, dakle veliki broj Perzijanaca, Međusija, mali broj muslimana, i ona kaže, vam se na, gdje si mu se ti? Kaže njoj sad, što će ti mu se na klap, šamar. A ona je dobro znala onaj, ovaj, da će izazvati njegovu ljubomoru, ali nije mogla prihvatiti da on bude u šator, da se ovi bore i uprkos tome što je bolovo diši, ja sam, e, dakle, problem leđa ona i problem tih žuljeva. Također, u tom vremenu je Saad zatvorio jednog od Ebu Mehđena, jednog poznatog ashaba po opijanju. Pio se alkoholom non stop i zatvori ga ovaj Saad ibn Ubade, radi Ranhu Varda, i nije mu dao da se bori. Zatvorio ga u lanci i on kaže njegovoj robkinji Zebra Umu Veled od Sada. Dakle, ona njemu rodila dijete pa je bila oslobođena zbog toga. I on njoj kaže, hajde mi, kaže, pomozi, odveži me, daj mi, kaže, sejad ovog konja i tako danas od njega korist nema, ni od njega, ni od drugog. Dakle, ni od sejada, ni od konja. Daj mi njegova konja i pusti me, obećajam ti do da će se kaj vrati u lance. Kaže njemu, ova zebra, jel zubora, kaže, evo ti, konj nije problem. I dok je sejad pratio bitku, kaže on, pojma nemam, znam da je kaj mihđen u okovima, znam da mi je kaj konj onaj zavijezan, ali otkud kaže moj konj tamo i otkud kaže onaj Ebu Mihđen. Kaže pa Ebu Mihđen, sad ga je pratio kako se bori, pa Ebu Mihđen nakon se obećao, vratio se do Akšama, a onda ga je sad zadovoljan njime, time šta je uradio, oslobodio. Kako je skonto da je nikom nije smio reći? Kako je skonto? Kaže, otišao je, otpuzuje do, do, do, onaj, do mjesta gdje mi je bio konj zavezan, vidio je konj sa voznajem. Dakle, čitav dan u borbi, ona je skonto pa je pitao šta je, kaže, Ebu Mihđan je uzio tvog konja, oslobodio se iz okova i borio se čitav dan, kaže, onda pustite ga, nemojte ga više stavljati u okove. Sad je posle izašao međunarod, tražio od nje halala zbog njegove bolesti, zbog toga što nije mogao da u onaj učestvuje. I čuo priče o tome kako ga obtužuju, kako je kukavički pobjegao sa bojnog polja, a on kaže, molim Allaha Đelšanuhu da ubije onoga ko, ko je slago na mene. Kaže, pa je strijela doletla među njih, među ti koji su jedli ljude pogodila jednog u jezik i prošla mu ovam u glavu i na licu mjesta je umro. Muhammed ibn Isak prenosi Ismail ibn Halda od Kajsa ibn Abi Hazim al-Beđalija, a on je bio od onih koji je na kad si. Kaj sa je bio čovjek od Sekifa, kaj, kaže pa je pobjegao onaj, prema Perzijancima otpo od Islama kao murted. Onda je rekao Perzijancima, muslimani su najslabiji tamo gdje je pleme Beđile a bila ih je četvrtina ljudi, dakle Beđile, pleme, spominjao sam ga i pred, predprošli ders i prošli ders, da su oni sačinjavali veliki broj vojske. Negdje je bilo oko koliko? Oko 3-4 hiljade jesi iz plemena Beđile. Kaže, bila je četvrtina no, vojske, paze, kaže, okrenulo se 16 slonova samo prema njima. A onda su ih pokušali da rastjeraju Amr ibn Madil Kerb Zubedi kaže, o skupino muhađira, dakle, spominje i beđ, beđ, pleme Benu Beđila i muhađirima svima se obraćaju kaže morate znati da ste vi lavovi, a da su Perzijanci jarci. Samo kaže ne valte na njih, neći kaže ustrajati. Među njima je bio jedan mladić kojem niko ništa nije mogu. Pa su rekli ako nam kaže ovoga riješiš, mi ćemo kaj nastaviti dalje da se borimo. Kaže pa Jamr prišao njemu sleđa, skinuo ga sa konja, odvojio mu glavu od, od tijela i ona kaže pa to krilo gdje je bilo pleme Bedžile, nastalo je dalje, dalje bitku, a Sead se zaklinju, Sead se zaklinju Amru ibn Madi Kerbu, kaže ako ustraješ u ovoj bitci, ja te obećavam da ćeš, kaže, njegove narukvice ti osvojiti. Kaže, pa mi skinuo zlatne narukvice, uzeo njegov, njegovo sedlo on, kao plijen. Također kaže eh, Mohamed ibn Ishaq, kaže, muslimana je bilo šest ili sedam hiljada, a zatim je Allah subhanahu wa ta'ala dao da pogine Rustum, ubio ga je <clears throat> Hilal ibn Alkame Tamimi. Naime, Rustum ga je pogodio strijelom u nogu. Kaže, pa se Hilal okrenuo prema njemu, također došao do njega i odvojio mu glavu od tijela da budemo malo onaj blaži kada prenosim ove predaje, ali tako pišu u istoriji. Ja istoriju ne mogu mijenjati, nisam lažov. Kaže, kad je Rustum pao i kad su vidjeli, dakle, Perzijanci da je Rustum pao, muslimani su se dali potjeru za Perzijancima jer su Perzijance razbježali i onda su ih dakle pratili gdje god bi oni došli u neku dolinu da bi zaboravili te gobe ove bitke Perzijanci bi se napili, opili, bili pjani a, muslimani, a muslimani bi ih dokračili. Također jedan od istaknutih vođa je bio Galinos, ja sam ga prošli put spomenuo Galinosa je ubio Zehra ibn Hoje et Temimi. Kaže muslimani su u toj bitci osvojili mnogo zlata i srebra do te mjere da su mogli zbog količine koju su imali da mijenjaju. Kovaj, daj ti meni srebra, evo tebi zlata, ali daj ti i tako dalje. Međutim, taj omjer onaj, ne odnosi se jer se zlato mora prodati pa se uzeti srebro, srebro se mora prodati onaj, zamijeniti. Tako da je bilo, kažem, imali su vremena da trguju i da razmijenjuju ono što su imali od bogastava. Sejf ibn, Amr, ibn Umar prenosi u sredema ibn Bešira od Umu Kethir, žene od Hamama ibn Haritha Neheja, pa kaže bili, bili smo mi kao žene na kad si. I to sa, onaj, u borbi sa Seadom i našim muževima. Naša, kaže, uloga je bila, imali smo dvije uloge. Prva je uloga bila da pomognemo našim ranjenicima i da ih napojimo od onih koji su bili žedni ranjeni, a druga uloga bila je koga god zategne od Perzijana, sada šta? Da ga dokrajčimo. Kaže, pa smo jednima pomagali, druge smo dokrajčili. <coughs> Zatim je Sad poslao pismo po Sadu ibn Amil al Fezariju, Omer radijallahu anhu, obevštavajući ga o tome kako su muslimani prošli, kako su prošli Perzijaci, koliko je ubijeno oni i koliko je ubijeno oni. Da bi Omer radijallahu anhu se popeo na mimber i obavijestio, odnosno prenio muslimanima radosnu vijest, a onda se obratio u kratkoj hutbi, koje inače ja ovdje nemam onaj vremena da iščitam jer tih je puno govora, a uglavnom imaju jedno, jedan te isti sadržaj svi Arapi, dakle svi Arapi na arapskom polotoku i ono što je bilo van, van arapskog polotoka su iščekivali vijest o Kadziji. Jer je Kadzija bila jedna bitka prekretnica gdje, su, gdje se moglo da onaj razluči između jednog i drugog tabora, odnosno se zna ko je najjači, odnosno ko je vladar od te strane, jel te strane svijeta. Međutim, ljude su u njihovim prenošenjima Habera već bili prestigli džini, Kaže, pa su oni svojim vračarima i gatarima donosili vijesti, ovi su širi među, među ljudima, muslimani su pobjedili Perzijance na, na Kadesiji. Zatim je Halid krenuo dakle, svoje, svoje pohode onako kako mu je bilo naređeno, a to jeste Halid je prije već postigao ugovore sa Iračanima i iračkim plemenima po, i od Arapa i od Nearapa, od Arapa i od Perzijanaca. Kaže, osim stanovnika Bankije Bersume i Elajesa, jer oni nisu raskinuli svoje ugovore. Sva arapska plemena su raskinula ugovore i onda su ustvrdili da su i na to Perzijanci onaj, e, prisilili, pa je Halid prihvatio od njih njihova obrazloženja, odnosno njihova izvinjenja, njihova opravdanja onaj, i ostavio ih je u životu. Međutim, koga god je uhvatio u tim nasiljima, tim gradovima od Perzijanaca, nikoga nije ostavio u životu, kaže Eba Dehum. Dakle, skroz skroz im je zatruo trag, radi Allahu anhu, verda, treba nam jedan hal danas i u Iraku i u Siriji. Kaže Ibn Đerir i Vakidi, 14. godine Omer je sakupio ljude pod vodstvom Ubeja ibn Kaaba da zajedno klanjaju, odnosno pod imametom Ubeja ibn Kaaba zajedno klanjaju teraviju, dakle 14. godine u mjesecu Ramazanu, a onda je obavijestio poslao svoje glasnike u sve islamske krajeve, sve islamske zemlje ili pokrajine tamo gdje su muslimani, da muslimani počnu klanjati teraviju u džematu. I oni koji inače koriste ove dokaze kao dokaz da postoji bida hasene, oni kažu da je ovo bida hasene, međutim, jel, se, jel teravija bida hasene? Hajde se budne, ti si veliki šeh, ti si ovdje najveteraniji. Volim. Sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanja teraviju zatim zbog onoga što je obrazložio muslimana da je ne bila propisana, kaže pa nećete moći, ako ne budete moći, bit ćete uništeni. Onaj, pa je Allah poslanik sa osam treću se noć povukao u svoje sobe. A onda je Omer radijala anhu varva vidio u tome korist i zato što Allah poslanik sa Allahom sa kaže alaikum bi sunneti u sunneti hulefa ir rašid ili mehdini mi badi. Na ome se da zaživite moga sunete, sunete mojih pravednih halifa nakon mene i to spada dakle u taj propis, nikako ne spada niti u bida, niti u bida hasene i to je laž na islam muslimane da postoji nešto zove bida hasene, bida je bida i svaka bida vodi u zabludu, svaka zabluda vodi u vatru. Zatim kaže Ebu eh, Muhannef, prenesu Žalda Šabi, Rada Anhum, da je Omer poslao Utbo ibn Gazevana u Basru sa 300 i nešto ljudi i da se sa njim, dakle, skuplo još nekih nekolicina, pa ih ukupno bilo 500 ljudi u Rebija Leuvelu i to 14. godine. Basra se tada nazivala e- Erdul Hind, zemlja Indije. Bila je teška zemlja, bila, bila je teško pristupačna, bila je poznata po, po kamenjarima. Kaže, pa je došao do mjesta zvano Mali most, pa je tamo susreo se sa velikom vojskom pod vodstvom čovjeka po imenu Sahebul Furat ili vlasnik Eufrata sa 4000 onaj njegovih boraca. Kaže pa je Utbe napao ga nakon što je sunce prošlo podne, to je sredinu neba, onda je naredio onaj muslimanima da ne ostavi nikoga od njih. Tako se i desilo, a onda su zarobili ovoga Sahebul Furata, pa je, kaže, onaj Utbe održao također jedan govor gdje je tu postakao muslimane i upozorio muslimane, to jeste nemojte da vas zanese bitka iz bitke koju osvajate, morate se bojati Allah i tako dalje. Nismo ovdje ni radi dunjaluka, ni radi čega drugo, ne radi hledara ovog zadovoljstva. I to je srž, dakle, sve jedne hutbe, sve jednog govora koje su onaj održavali e, i Omer Radano i njegovi emir, njegove voće. Zatim je Utbe osvojio Eblu i to u Ređepu i neki kažu u Šabanu iste ove godine kad je Utbe ibn Gazvan preselio ove godine, Omer radijallahu anhu je Basri kao vođu postavio Mughira ibn Šuaba. Mughira ibn Šuaba je bio emir dvije godine, a zatim ga je Omer uklonuo zbog toga što je bio potvoren za počinjeni blud. Naime, potvorili su Mughira ibn Šuabu da, je, da su ga zatekli kako spava sa ženom od jednog onaj, od muslimana i otišli su da se požale Omeru da ga da dokažu kako on počinio blud između njega Abu Bekr i Nafija ibn Harisi, i Šibli ibn Sa'd. Međutim, četvrti koji je trebao da posvjedoči, a propis je, vi znate, da četvrca ljudi mora da posvjedoče i to da opišu sam odnos onaj bludnika i bludnice, kaže, pa se četvrti ustegao i rekao, ja neću svjedočiti. Ja neću svjedočiti. Pa je Omer Radjelanom kaznio ovu, četvorcu, ovu trojicu halalite, bičevao ih je, a onda ustegao im, odnosno uskratio im je šehadet. Kaže, e, Ibn Kathir, Te godine je Omer bičevao svoga sina u Bejtullaha zbog alkohola i broj, jedan od broj poznati, dakle istaknuti ljudi, Ebu Mihđena, Thakafija, malo prije sam ga spomenuo, njega je bičevao najmanje sedam puta, zatim je Rabiju ibn Umeju ibn Halefa bičevao Sada ibn Abi Vekasa, uh, a zatim se, kaže, Sada ibn Vekas preselio u Kufu. Onda je, kaže, Omer predvodio ljude uh, na hađu te godine a u Mekije postaju Utaba ibn Sejda, a u Šamu Ebu Ubejdu Bahrein Osmana ibn Ebi Asa. Ebu Ala el Hadramija je postavio u, onaj, u, u Iraku, odnosno Bahreinu, a e, u Iraku je postavio Saada. Ove godine od istaknutih ličnosti koji su preselili, koji su umrli, bio Saad ibn Ubade, o tom smo također govorili prošli put, Utbe ibn Hazavan, Amr ibn Mektum, Elama, Amr ibn Mektum poznat kao Abdullah ibn um Mektum, mojezin Allahova poslanika, sallallahu alaihi veselem, muhađir, ashab, dakle poznati ashab. Zatim Musena ibn Harisa ibn Seleme, njega sam malo prije spomenuo kad ga je Selma bint Hafs govorila Wa Musena, gdje je Musena danas, pa je fasovala rad Musena onaj šamar. Zatim Ebu Zaid el Ansari, en Najari, jedan od poznatih četvorce Karija, oni koji su zapamtili Kur'an od Ensarija još u vrijeme Allahova poslanika sallallahu sallam dok je on bio živ. Zatim, od onih koji su preselili je Ebu Kuhafe, otac od Ebu Bekra Sidika radi Anhu Varda, a Ebu Bekr Sidik, ko zna njegovo ime? Ja, yeah. Abdullah ibn Abi Kuhafe, Othman ibn Amir i tako dalje. Dakle, njegova lozi, lozi zajedno spaja, spaja sa lozom Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, ibn Sakhri ibn Ka'b, ibn Sa'ad ibn Tabib, ibn Murre, ibn Uloj, ibn Galib i tako dalje, pa se spajaju u ovim, dakle, onaj, djedovima zajedno sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, na dan kad su osvojili, odnosno kad su oslobodili Meku, Ebu Bekra je doveo pred Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa kaže, sallallahu alaihi wasallame, što niste ostavili šeha, dakle što niste ostavili njega kao starog čovjeka u kući, a mi ćemo doći, kaže Ebu Bekr radi Anhu, nećemo, kaže Allaho poslaniče, njegovo je, kaže, da dođe tebi na noge. Kaže Allaho poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, izmijenite mu ovu bijelu kosu i klonite se crne boje, to jeste ofarbajte, ofarbajte ga, zato što je bio sijet. Zatim je nastala 15. godina po Hidži, Ibn Đarir kaže, zatim je, kaže, onaj, Sad ibn Abi Vekas uspostavio vlast u Kufi, a na Kufu ga je uputio Ibn Baqila, kaže Sad. On je rekao Sad, ja ću ti pokazati jednu zemlju, niti je plaho visoka, niti je plaho niska. Kaže, pa mi je pokazao današnju Kufu. A tu se desila takozvana bitka Merađu Rum. Naime, Ebu Vejde i Halid kad su krenuli nakon Fihla, a koja je to bila borba na Fihlu? Znači, Zapamte barem ne, jednu rečenicu svakog desa. Koja je to bila borba na Fihlu? Po čemu je bila poznata? Prošli put smo govorili, pretošli put. Para. Para kad su, Perzi, odnosno, kad su Bizantijici pustili izvore i rijeke na muslimane, pa, pa je muslimana okružila voda, pa su postali pismo, Omer, šta da radimo, kaj je lijepo, nam je fino, imamo jest, imamo pit, nemam nikakvih problema, ali kaj ne možemo se borimo zbog toga što je onaj, umara, umaraju nas potoc, umaraju nas blato. Kaže Omer, da naći vam Allah izlaza, pa su muslimani čekali, a Bizantici su mislili da muslimani nemaju snage u takvom stanju da pa se pa su je opustili. I onda su, kaže, navali na muslimane u trenutku kad nisu znali da su muslimani spremni, a muslimani su bili spremni čita mjesec dana i na to, u to, to su bitku izgubile. <coughs> kaže, nakon bitke na Fihlu krenuli su prema Himsu, Ebu Bejde i Halid, onako kako im je naredio Amir Muminina Omer ibn Khattab radijallahu anhu wa arda, kao što smo prenosili prije u predajama Seifa ibn Omera. Ja znam da se vi smijete da ova vama imena, ja sam išao u medresu. Ja znam prije nama kad profesor ovako iščita i govori imenima, ja rab, da ti zapamite četvorcu halifa, ti bio sretan. Ja znam da je to vama teško, ali nema veze. Uzmite pouke pa vidite kako su dakle vaš prethodnici ili kako se ashab borili dakle, za istinu, a nisu imali nikakvu ni opremu, nisu imali broj. Zatim su, kaže, spustili kod mjesta Zilkila, a Herakli je poslao Teodora, kako bi se prevelo na našem jeziku, sa vojskom da se spusti na domak Damaska ili na zapadnoj strani Damaska. Kaže, pa je nastupila zima, Ebu Bejde je odlučio da on napadne već Rimljane. Rimljane je predvojio jedan od dakle, vojskovođa Šenes, a spustio se, odnosno došao je na to mjesto, spustio se svojim vojskama sa mnogobrojnom velikom vojskom. Kaže, pa Ebu Bejde se zabavio Teodorom, a Teodor je krenuo prema Damasku. Htio je da Damask otkine, otkine odnosno da oduzme od jezida Ibn Ebi Sufjana. Kaže, pa ga je pratio Hald ibn Velid. Hald ibn Velid je znao za njihove namjere. Kaže, suprostavio im se jezid Ibn Ebi Sufjan na ulazu u Damask, pa je došlo do velike bitke i tako dok su se borili, Halid me prišao s leđa. Kaže, pa Halid je dakle, osjecao saf po saf s leđa, dok je, kaže, jezid Ibn Muavija sa prijeda, sa sjecaju, pa su izgubili i ovu bitku. Halid je ubio Teodora, a onda su, kaže, Rimljani, ono što je ostalo Bizantijaca, pokušali da pobjegnu u utvrde. Također, Šenes je pokušao da pobjegne, ali i on je morao da plati glavom, kaže, pa su i muslimani. Ebu Bejde je ubio lično Šenesa, a onda, kaže, odvajali su im glave od ramena, tako da niko od njih nije mogao da preživi. Volila ilhamd. Prva bitka oko Himsa. Kad je Ebu Bejde sustigao one koji su, dakle, izgubili na Himsu, došao je do Himsa, a već je priključio mu se Halid ibn Velid, pa su opkolili Hims i to toliko su ga opkolili da niko niti je mogla doći pomoć, niti je mogao neko izaći eh, onaj van Himsa. Nastupila je žestoka zima do te mjere da su, da su gledali kako Bizanticima otpadaju noge sa obućom. Dakle, otpadne mu noga sa obućom od hladnoći, od kaže. To je kako gangrena, jel? Ashabi, kaže, na nogama su imali sandale niko od njih nije osjetio nijednog trenutka zemlju po nogama. Arab su čudni po tome. Ja sjećam dok sam studirao, dakle, onaj, među Arabima, na sabah dođeš, u njih je najžešća zima nula. Dakle, kada je nula stepeni. Na isti tad znam za minus, onaj, ispod nule. I dođeš u, zamir, u džamir na sabah, sabah je normalno najhladniji. I oni dođu, ne mreš nikoga poznat, kao što naše ovak meši ovaj šimav, ovaj crveni, i umotaju i samo im se oči videju noge bose. A znaš, znate kakve su i mnoge? Pšenicu i kukuruz možeš posijati. To su pukotine ovako debele, volko široke, moraš da nađu brih, da gleda im onaj zrnelja nikne iz nogu. Narod tako naviku. Kaže Ibn Kathir, kad sam ovo čitao prošli put i danas kad sam onaj, uh, e, prošlo sredi danas kad sam ovaj čitao ovaj dio, sjetio sam se toga i zbog čega nisu osjećali. Dakle, kod njih ne vlada pravilo da hladnoća dolazi, bolest dolazi šta? S nogu. U njiha je on čuva i glavu, a mi čuvamo noge. Kaže, pa su ustrajali ashabi u takvoj hladnoći sve dok hladnoća, odnosno zima, nije prošla. Pa su onda prijestavnici stanovnika Himsa rekli, mi nećemo <laughs> kaže, nećemo moći izdržati, najbolje je bilo da napravimo privirje sa, musliman, sa muslimanima, a ovi drugi rekoši sljedbenici, podanici, kažu, zar da pravimo primirje, a kralje je blizu nam. Kaži, pa su onda muslimani donijeli nekoliko tekbira. Od prvog tekbira popucali su zidovi, zidine. Od drugog tekbira neke su se kuće srušile, unutra Himsa. Kaže, kad su vidjeli šta, šta se sad dešava sa tekbirima, rekli su, ako je ovako sa ona, njihovim glasovima, bolje da ne dočekujemo njihove ruke. Hajmo, kaže, napraviti primirje, pa su napravili primirje, a to jeste da pripadne muslimanima pola, pola kuća i pola onoga što posjeduju, a od zemlje da uzmu harađ, također džiziju, džiziju onako kako su to muslimani postavili. Pa je Bubejde petinu i muštuluk poslao Omeru radi Anas Abdullahom ibn Mesuda. Zatim je Bubejde Ohims doveo ili uveo svoju vojsku i također mnogobrojnu vojsku, a onda je podijelio među emirima, Bilalo, među Bilalom, Migdadom, onaj vlast, pa je i podijelio vojsku među njima, a onda je obavijestio Ebu Bejde Omera o tome kako je Herakl, prekinuo dovod vode sa otoka i da onaj neka se oni njegova vojska pojavi nekad onaj nestanu. Kaže Omer radijalanhu, ti ostani na svom mjestu, nemoj napuštati, nemoj onaj e, ostavljati položaj Rimljanima. Kada je Bubejde osvojio Hims, poslao je Halda ibn Velida u Kansarin. Kaže, došao je tamo pred onih što je bilo stanovnika od, od Arapa, pa se Halid njima suprostavio, odnosno kao se suprostavio Halid, pa ih je Halid poveo bitku protiv njih, ubio ih je mnogo, a od Rimljana nikoga nije ostavio. Bizantijaca nikoga nije ostavio, Bizantice je predvodio Mitas. Međutim, Arapi su, ona je zatražila od njega da i ostavi u životu, da i ostaje na njihovoj e, zemlji, odnosno da, da napravi primire, pa je Halid radijalno prihvatio od njih primire. Kaže, Halid njima, kad biste vi se popili na nebesa, Allah bi nas, kaže, podigao gore, bi mi vas, kaže, pobili. Kad je Omer čuo šta im je Halid rekao i šta im je Halid uradio, kaže, nek se Allah smiluje Ebu Bekru, bolje je poznavao ljude od mene, ja sam, kaže, smijenio Halda, prepao sam se da kaj da ljudi se ne vižu previše za njega. Te iste godine je Herakl sa svojim vojskama napustio Šalm. Kaže, bilo je to 16. godine, kaže, svaki godine je Herakl išao na hađu Bejtul Mahdis i kad god bi izlazio iz Bejtul Mahdisa, govorio bi Esselamu alejki ja surija. Kaže, selamio se sa njom kao onaj koji se oprašta i koji će se vratiti. Ali kaže, ove godine kad je odlučio da se poselami, da napadne eh, halalte, da napusti Šam, kaže on stanovnicima Šama, najbolje je bilo da slijedite nas, kaže Bizantice, prema našoj zemlji. Kažu oni njemu, dakle, stanovnici Šama i Vitul Magdica, kažu nama je bilo bolje ovdje i za nas, a i te bismo korisni. Kaže, pa ih je ostavio i kad je došao do mjesta Šemšana, kaže, podigao se na jednu uzvičicu i gledao u Betul Magdis. Kaže, selamu aleyki ja surija, selamen, nakon kojeg se više nikad sastaviti nećemo. Ja te, kaže, selamim, selamom onoga koji se zauvijek rastavlja. Neće se, kaže, tebi vratiti Bizantici više nikad. Rimljan se više nikada neće vratiti, osim, kaže, ako se ne rodi neko onaj ko će ih da rastjera. To jeste, ako se ponovo vrati, pa se ponovo neko rodi, pa se rodi ko? Ko se rodi u posljednom rađu? Ko je oslobodio Bejtul Maqdis drugi put? Salahudina Jubi. Kaže, a bolje bi bilo da se ne rodi. Zatim je Herakl krenuo prema gradu, a Konstantin grad je šta? Današnji Istanbul. I tamo je, kaže, uspostavio ponovo svoju vlast i uzeo od sebi kao grad vladavine, a pitao je, kaže, nekog čovjeka kojeg su muslimani bili zarobili, pa kaže, da mi ispričaj šta si vidio kod muslimana. Kaže, ja ću ti, kaže, pričati o njima kao da ih ti, kaže, gledaš. Konjanici, jeli ratnici danju, a noću monasi. Ne jedu ništa što ne mogu platiti. Ne ulaze osim sa spasom. Halal te sa pozdravom spasa, to jeste selamom. A kaže, kad se bori, ne odustaju. Sve dok ne savladaju. Kaže, ako istina to što kažeš, i ovo će, kaže, ovim ovdje što ja kaže, sedim i ovim će, kaže, vladati. Ibn Kathir, rahmullahu ta'ala, kaže, muslimani su opkolili Konstantin grad u vrijeme Benu Umeji. Nisu ga osvojili, ali će ga muslimani, kaže, posljednje vrijeme pred sudnji dan osvojiti, kao što ćemo kao ispomenuti u Kitabu Melahem, dakle, u dijelima, u dijelu posljednjim bitkama pred sudnji dan. Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, je umro malo prije, dakle, jedan vijek, onaj prije nego što je, ili manje od jednog vijeka prije nego što je ko? Jest, prije što je Muhammed uh, Fatih osvojio, dakle, oslobodio Istanbul. Zatim je došlo do bitke na Kajsari ili Kajasiri. Ibn Jarir kaže ove godine Omer je naredio Muavi ibn Abi Sufjanu da krene prema Kajsari. Pa mu je napisao ja sam ti, kaže, prepustio da vladaš, odnosno da napadneš Kajsariju, pa kreni prema njoj, Allah te pomogao, izgovara mnogo, la havla vela kuvete illa billah illa ali illa azim. Kaže, naša ubjeđenje i naša nada i naše vođa je Allah najbolji on pomagaš, najbolji on zaštitnik. Kaže, pa se on postavio pred, uh, Muhammed se postavio pred uh, Kajsariju i bi, došlo je do nekoliko manjih bitaka, on je opkolio je, a onda, dakle, ishod te bitke je bio da je poginulo 80.000 ovih, kako se zove, Bizantijaca. Kaže, pa taj broj Muavija je upotpunio sa još 20.000. Ubio je one koji su pokušali da pobjegnu, sustigao ih, a onda je plijen ili petinu poslao Emiru Muminin Omeru radijallahu anhu. Zatim je Omer nakon toga napisao pismo Amru ibn Asu da krene prema Iliji. I u tom periodu dolaz, došlo je do bitke na Edžna Dinu. Kaže, krenuo je sa svojom vojskom, na desnoj strani imao svoga sina Abdullaha ibn Amra, a na lijevoj strani Junadu ibn Temima el Malikija od plema Benu Malik ibn Kenane. Sa njim je bio i Šreh Bil ibn Hasene. U Irdanu je ostavio Ebu Lavara Selmija, a kada je došao do Remli, vidio je, odnosno zatekao je velik, veliku rimsku ili bizantijsku vojsku pod vodstvom Artabona. Kaže, Artabon je bio poznati bizantijski vođa, poznat po, to, po lukavosti, po dosjetljivosti, oštroumnosti. Kaže, postavio je vojske ispred Remle i ispred Ilije i to veliko brojne onaj, vojske, pa je Amr napisao Omeru, taka je, taka je situacija. Kaže, Omer njemu odgovara, ja sam Artabonu. Bizantije je poslu Artabona Arapa. Kaj ti ćeš izi sa njim na kraj. Kaže, gledaj kako ćeš izaći iz te situacije. Pa je, kaže, Amr ibn As poslao Alham ibn Hakima, Al-Farsija, Mesuha ibn Bilala Akija, da se bori protiv stanovnika Ilije i Ebu Ejuba El Malike da se bori protiv stanovnika Remli. A nju je predvodio Tatarik, njega smo spominjali i prije. Kaže, kad god bi mu Omer poslao ili neko pomoć od vojski, on bi, on bi slao na Remlu i na Iliju. Dakle, ne je se, za sebe zadržavao vojske pomoć, nego slao da riješi to iza leđa što mu se des, dešava, da mu ne dođe onaj e, neprijatelj sa leđa. Kaže, onda je Amr shvatio da ne može lahko izaći na kraj sa Artabonom, pa je odlučio se da ode, da se, dakle, ona je preruši u običnog čovjeka i da ode da pregovara sa njim. I on njemu kaže, Artabone, ti znaš zbog čega sam ja došao, da neću odustati, da je ovo naša bitka i ti znaš da ću ja, kaže, ovu bitku da, da dobijem. Kaže, pa je Artabon gledao u njega, je li Amr ibn As ili neko drugi? Kaže, može biti jedan od dvojice, ili Amr ibn As, ili kaže neko ko ona ispunjava a, odnosno sluša njegove savjete Amr ibn As. Dakle takav je govor. Jer je bio kažem lukav. Kad je skonto dakle da bi se moglo raditi, raditi o Amr ibn Asu, kaže on neću pobijediti muslimana dok ga ne ubijem. Ovo mi je šansa da ubijem ga, bez obzira što je on bio i zaslanik. I on kaže, kad ja, kaže svojim ovim čuvarima, kaže, kad ja završim razgovor sa njim, ovo je Amr ibn As, dočekajte ga iza prvog čoška i ubijte ga. I Amr ibn As je shvatio skonto ona njihovo komešanje, njihove dogovore i on kaže Artabonu, znaš šta kaže Artabone, imam ja kaj za jedan prijedlog, nas je deset koji vodimo ovu vojsku. Ja bi najviše volio da ja njih, kaže, sve devet dovedemo ovdje, kaže, pa da budu sve deset pred tobom, i ja i oni. Pa da se kaj dogovorimo šta ćemo i kako ćemo. I onda otvori u želju da šta, da ubije sve deset mira, a u stvari koliko je bilo? Bio samo jedan. Zato kaže Omer, poslao sam Artabonu, Bizantijaca, Artabona, Arapa. Ako je on lukav, ti si još lukavi od njega i tako je i bilo. Kaže, kad je otišao, nema, ni jednog, ni devet, ni destorci. Kaže, Artavon, prevario me čovjek. Tako mi kaže Allaha, najmudri Arab kojeg sam sreo u životu. Kaže, kad je Omer čuo šta se desilo, Allah, kaže, najbolje zna kako je usmjerio Amra na to. Kaže, pa je Amr započeo veliku bitku dakle, poput one bitke na Jermouku. Bilo je, kaže, mnogo ubijenih i na jednoj i na drugoj strani, ali su već muslimani bili završili sa Ilijom i sa Remlom. Kaže Artabon Amru, ti si, kaže, moj prijatelj i moj čovjek poput, dakle, ti si čovjek poput mene u mome narodu. Nećeš, kaže, osvojiti, osvojiti od Palestini nikoliko je pedalj. Nakon Eđnadina ne ima više bitke za tebe kaže Amr njemu, napisao mu pismo, i to na bizantijskom jeziku, odnosno rimskom jeziku, pa kaže, slušaj, šta ti kaže, govorim, vrat se ti, ali kaže, prvo što ćeš da uradiš ovo pismo, pročitaj pred svim svojim savjetnicima i svom svojom vojskom. Ti, kaže, znadeš da sam ja taj koji će osvojiti ovu zemlju. Kaže, znaš da sam ja taj koji će osvojiti ovu zemlju. Kažu, oni Artabonu, otkud ti znadeš da nije Amr taj koji će osvojiti ovu zemlju? Kaže, osvajač ove zemlje ima tri slova u svome onaj, e, imenu. Ko je to bio? Omer. Jer je ovaj Amr sa Vavom, Ajn Mim Ra Waw, Amr, a ovaj je Umar, Ajn Mim Ra. Kaže, pa su znali da neće Amr, nego da će osvojiti Omer radijallahu anhu Varda. <clears throat> Omer je došao u Šam četiri puta u svom životu. Prvi put je došao na, na konju, kad je onaj osvajao Betul Mahdis, drugi put je došao na devi, treći put je došao e, pješke i četvrti put kad je krenuo prema Šamu, vratio se onaj, odnosno treći put je krenuo kad se e, proširila bila kuga, a četvrti put je došao na Magarcu, kako prenosi Ibn Đarir, rahimahullahu ta'ala. Osvajanje Betul Mahdisa. Ebu Džafer ibn Džarir prenosi dakle, ovu predaju Sejfa ibn Omera i to u skraćenoj verziji da Ebu Bejde, kad je završio sa Damaskom, napisao stanovnicima Ilije, pozivajući Allah, pozivajući u Islam, da plati džizju ili da se onaj, dakle, plati džizju da su ponizni ili da prihvate Islam. Kaži, kada su odbili jedno i drugo, on se spremio sa svojim vojskama, a u Damasku je ostavio Sejda ibn Zejda. Zatim je opkolio Betul Mahdis do te, kaže, mjere da onaj nisu mogli ni izaći, niti je mogao neko da im dođe i da im donese pomoć. Međutim, kada su vidjeli da nemaju izlaza, oni su prihvatili da napravi primirje, ali pod uslovom da primirje potpisuje Omer ibn Hatab. Kaže, pa je Omer ibn Hatab, kad mu je došlo pismo u Medinu, upitao sebe bliske ashave Osmana ibn Afana, Ali ibn Abi Talib, šta on misli o tome, da li da im ide? Kaže Osman ibn Afan, nisu oni zaslužili da im ti ideš na noge da potpisuješ primirje. Kaže Ali radijala Anhu, bilo bi, kaže, lijepo da im odeš da potpišeš primirje, a onaj, ne bi li to, kaže, smirilo ih i da ne bi onaj, pruzrukvali nakon toga uh, veću štetu za muslimane. Kaže, pa je odabrao stav Ali radijala Anhu Arla i otišao. Abasa ibn Abdul Mutaliba je postavio kao vođu svoje vojske, kada su došli u Šam, susreo sa njim Ebu Bejde i velikane od Emira, kao Hald ibn Velid, Jezid ibn Abi Sufjan. Kaže, pa je Ebu Bejde potrčao prema Omeru, a Omer je potrčao prema njemu. Pa je, kaže, Ebu Bejde htio da poljubi ruku Omera, a Omer se sagio da poljubi nogu od Ebu Bejde. Kaže, pa se sustegao, uhvatili se jedan drugog, pa se sustegli jedan i drugi, da ne bi, se ona, da ne bi došlo do toga. Kaže, kad je Omer, Ibn Kathir kad je došao Omer pred Bejtul Mahdis, postavio je uslov da se Bizantici iseli tri dana. Isto onako kako je, dakle, Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, kad je došao na hađ u da mušice izađu iz Mekke tri dana, da musliman mogu da, mogu da obavi svoje obrede. Kaže, pa je ušao sa vrata gdje je ušao Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, u noći Israha. Klanjao je dva rekiata u Davudovom mihrabu unutar mešita, a onda je predvodio muslimane na sabah namazu, ujutro je klanjao je dvije sure Sad i suru Beni Israil. Zatim je došao do takozvane stijene, pa je upitao Kabu Lahbara, kaže šta misliš kako da se postavimo ovdje? Kaže neka stijena bude između tebe i mešida i kible. Dakle, stoji, ovdje vam je stijena, ovdje vam je kibla i kaže, e, Ubej ibn Kab, klanja omere odavde. Kaže, poželio si jevrejstva, Pa je Omer kada je prošao ispred stijene i okrenuo se prema kibli, nije htio da, da mu stijena bude ispred njega. Kada je klanjao, halalde, kada je klanjao onaj namaz, onda je očistio stijenu jer su e, Bizantijici iz osvite prema jevrejima bacali onaj smeće na tome mjestu. Kaže pa očistio to mjesto i to se dan danas je dobilo to mjesto, dakle ta okolica dobila mjesto Kenisa tulkumame, Kenisa smeća ili crkva smeća jedni se drugima svetili, jevreji, kršćani, kršćani jevrejima, pa su pravili smetlište od toga mjesta. Kaže, toliko su Bizantice htjeli svetiti jevrejima da su znali da pošalju od ono što bi danas bilo u našem, dakle, našem vremenu uložak. Žene bi stale, kaže, svoje prljave uložke pa na ta mjesta, samo da ih čim više onaj poniže, ponizi. A jevreji su na mjestu gdje su smatrali jevreji i kršćani da je razapet razapeti za koje ga oni ne znaju ko je bio, tako ga Ibn Kathir spominje ovdje, kad na tom mjestu su onaj, oni bacali smeće, pa je tu sagrađena takozvana Kenisatul Kumame i po dome i dan danas nosi Kenisatul Kumame, a Omer Radan očistio je sva ova mjesta od smeća, pa su ga, kaže, ashabi slijedili u tome i onda su, kaže, nastavili stanovnici od Jordanac, oni koji su tu bili onaj namjesnici, da čiste ono kako je čistio Omer ili postupac kako im je on rekao. Kada je do Herakla došla knjiga, odnosno pismo, on se obratio onaj e, kršćanima. Kaže, kakva ste vi stvorenja kad ste na ovom mjestu voliko smeća bacili? Bićete, kaže, pobijeni za krv onako Benu Israila kao što su bili oni pobijeni za krv Jahje ibn Zakerijaha. Zatim je, kaže, naredio da se ovo mjesto očisti, a onda je ponovo to uradio Omer Radan kad je osvojio Betul Mahdis. Nakon toga je se Omer susreo ponovo sa Emirima, jezdom Ibn Abi Sufjana, zatim Ebu Bedom, zatim Haldom i sa kojencom muslimana, a već su muslimanske vojske bile dobro opremljene, onaj, ne kao što su, kad je tek poslao, nek su, kaže, na svojim konjima imali sedla od kože, Kaže, Omer je zatražio od njih da se odmore i kaže, mi smo još uvijek u ratu, ovo nam oružje treba, kaže, pa nisu poslušali Omera u tome. Kaže, Omer je samo prešutio jer je znao da oni imaju namjer da nastave dalje sa osvajanjima. Zatim su, kaže, Amr ibn Asišu, Rehbil ibn Hasene, se susreli ponovo sa Artabonom u Eđnadinu, gdje je došlo ponovo do bitke koju su ponovo muslimani dobili kao i svaku prethodnu bitku. Zatim Ibn Kathir spominje da su stanovnici Remle postigli ugovor sa muslimanima, a onda je Amr ibn As, Šehbil ibn Hasane, krenuli prema Džabiji, pa se tamo susreli sa Emirom Muminina Omerom radijallahu anhu, dok je jahao, pa mu se onaj konj razbolio. Kaže, pa su mu dovele magarcu. Kažu, Omere, popni se na magarcu, ne mereš ti pješke hodati. Kaže, pa je pošao skače lijevo i desno. Kaže, Omer, nikad u životu nisam jahao šeitanku nosite, kaže, ovo od mene. Kaže, niti kad prije toga, niti kad posle toga više uzjahao na magarcu. Sejf ibn Omer prenosio svojih šehova Salima, kaže, kada je Omer došao u Šam, susreo se sa jednim jevrejom u Damasku, pa je rekao, Esselamu alejke ja Faruk, jesi ti, kaže, ona iz Ilije, Kaže, tako mi Allaha, nećeš se, kaže, ti vratiti na ovo mjesto sve dok Allah ne onaj, dadne da osvoji Iliju. Ahmed ibn Mervan prenosi od Muhammed ibn Abdulaziza od svog oca od Hajsema, ibn Adija, Usama ibn Zejda ibn Eslema, od njegovog oca, od njegovog djeda, da je Omer ibn Hatab došao e, u Damask prije, dakle prije Islama, došao u Damask sa Kurešijama. Kaže, pa je između ostalog se izgubio, dakle izgubio svoje prijatelje tih od Kurešija, pa mu je prišao neko od sveštenika i uhvatio ga za kralom i kaj i vam mislio od Omera da je šta, da je sluga, da je rob. I ubacio ga u neki magazin, magazu i kaže vidiš kaže ove stvari, ovo poredaj sve na njihova mjesta. A Omer nakon izgubljen. Što bi ja tebe redu? I Omer sjedne. I kad je ovo ovaj otišao u magazu, udari Omera u glavu. Omer fino uzme sjekiru i do kraja čiga. Pobigne Omer. Pobigne kod nekog monaha i kaže mu ovaj monah, lice ti je lice strašljivog čovjeka. A ti, kaže, moraš znati da ja znam najbolje knjige ovoga naroda, ja, kaže, vidim da će ti taj biti koji će ovaj kaj grad osvojiti. Hajde ti, kaže, meni napiši čitabu. Inači, tabu kaj napiši, da ti i meni taj i taj daješ sigurnost kad vi, kaže, osvojite ovaj grad. Kaže, pa je Omer napisao, smio se Omer. Napisao Omer njemu, ja ti kaj dajem sigurnost, tako dalje. I kad je prošlo to dugo, dugo godina, Omer došao u Damas, priđe mu ovaj rahib, dakle taj monah, i kaže, sjećaš se mene? I kaže, ja imam čitab, o, ti si meni dao da mene neće niko Jer Kaže, Omer, može, ali kaže, pod uslovom. Kaj, kakav uslov? Da, kaže, služiš muslimanima. Pa mu je opet Omer nešto naplatio. Ibn Đarir kaže, ove godine, to jeste 15. godine, došlo je do mnogo rašti bitaka između muslimana i perzijanaca, ona kao što spominje Sejf ibn Omer, Ibn Isak i Vahidi kaže, ovo sve izrašavalo se 16. godine, Ibn Jarir kaže, te mnoge bitke su izrašavale i 15. i 16. godine. Zatim je Omer ibn Hatab naredio Sad ibn Abi Vekasu da krene prema El Medajn, Medajn su nasilja gradove utvrde, a da ostave žene i djecu u Akiku i to sa velikom konjicom da krenu nakon što se sad nakon što je sad završio sa onaj sa kadisijom na vođu vojske je postavio Zehru ibn Huayju, a zatim je slao jednog i za drugog vođe, odnosno emire, a postavio je Hišam ibn Utbu ibn Abi Vakasa kao njihove namjesnike umjesto Halda ibn Arfate. Kaže, Hald je krenuo i poveo je također prednji dio vojske, krenuo sa velikim brojem onaj, e, konja, konja i sa velikom opremom. Ostalo je to, kaže, nekoliko dana pred kraj Ševala ove 15. godine. Zatim su kad došli do Kufe, a onda je Zehre ispred njih krenuo prema Medajn, to jeste utvrdama i gradovima. Kad su Perzijanci izgubili, dakle, posljednje bitke, ostalo im je još da se sakriju u Babilonu. Kaže, predvodio ih je Fejrezan, pa je Zehre poslao Saadu da, mu, da ga obavijesti da se Perzijanci sakrili u Babilon, a onda je Sead krenuo sa svojim vojskama prema Babilonu, a tamo je, onaj, kažem, već vladao Ferezan, pa su se susreli i kod prvi, prvi put, samo što je vidio Ferezana, Sead mu je prišao i odmah na licu mjesta ga je, znate šta uradio, odvojio mu glavu od tijela. Također od njihovih poznatih vođa je bio Šehrajar, pa je došlo između njega i Naila El Ređija, došlo je do, do boja na konjima, a onda se, kaže, kopljima oborilo na zemlju, kaže, pa je Šehrajar sjeo na, na prsa ovome Nailu. Kaže, da ga je povalio, jednom rukom mu je držao glavu da ga zakolje i vadio onaj nož. I Nail iskoristi prilike, odgrize mu dva prsta. Dakle, otkine mu dva prsta skroz i ovaj od bola, dok je mahnuo, ovaj moteo nož i on je njega, dakle, opet ga odvojio mu glavu od tijela, malo biramo bliže ove termine. Šta je? Pa je, zblaži, on se blago se, oni se borili, oni su, su bili. Opet se ovo spominje, dakle, koji su ljudi umrli ove godine, Ona, mi ćemo išala tela sljedeći put govoriti u 16. godini po hijđu, sallallahu ala sajidina u nebina Muhammedu, ala Muhammedu, jazakum Allah, hajra, jazakum. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي